Večeras je na redu, inša Allah, bitka na Huneynu. Vidjeli smo kroz Bedr kako Allah Đalešanuhu daje pobjedu, daje pobjedu maloj skupini istinskih vjernika koja je čvrsta, koja je bila čvrsta na istini. A i Bedr je u stvari pouka da mnoštvo, da mnoštvo uz čvrst oslanac na Allaha Đalešanuhu ne znači Ništa nije nikakva garancija za uspjeh mnoštvo ako nema čvrstog oslonca, oslonca na Allaha dželle šanu Za, zašto, braćo, govorimo stalno o, prije svega o bitkama, o džihadu, iz kojih izlačimo pouke, inače o siri poslanika, sallallahu alejhi ve sellem Zbog toga što se u našem vremenu umnožilo mnogo pitanja, ljudi pitaju i traže izlaz, pitaju što da čini u ovome stanju kakvom se danas nalazi ummet, gdje je izlaz iz ovog beznađa u kom se nalaze muslimani i tako dalje. Ja kažem da je izlaz onome što je rekao i ostavio Resul sallallahu alaihi ve sellem onoga dana kada je kazao ostavljam vam dvije stvari ako i budete slijedili nećete nikad zalutati to je Kur'an, Allahova knjiga i moj sunnet to je izlaz i put uspjeha za istinske, za istinske mu'mine. I dakle, i u vremenu izgubljenosti, u vremenu podijeljenosti muslimana, mi se moramo vraćati Kur'anu i sunnetu, jer je Resul sallallahu alaihi sellem za nas najveći uzor. Hunayn je bio jedna od odlučujućih bitaka u životu Resula sallallahu alaihi sellem i ashaba, jedna od zadnjih bitaka u kojoj se kriju velike pouke i lekcije U njoj je neizmjerno blago od kojega mi želimo da ponudimo barem nešto, nešto večeras. Mi znamo, braće, da je Resul sallallahu alaihi ve sellem osvojio Meku u Ramazanu. Koje godine? Osme godine po Hidži. Nakon toga, dakle, kada je poslanik sallallahu alaihi ve sellem pobjedonosno ušao u Meku, mušici iz ostalih krajeva koji nisu još bili prihvatili islam, posebno iz Taifa, jer znamo da je Taif bio do kraja tvrdokorak. Tvrd, mada je danas Taif mjesto, vidjeli smo kasnije, vidjet ćemo kasnije, kad su, kad su se e, većina muslimana pomurtetila, Taif je ostao, ostao čvrst. Taif i mjesto oko njega su vidjela opasnost u osvajanju Mekije. I kazali su, kad je osvojio Meku Muhammed, sad red dolazi na nas. Neće nas sigurno ostaviti na miru. On će ponovo zakucati na vrata Taifa, pozvati u islam i tako dalje i napast nas. Pa je njihov vođa Malik ibn Auf odlučio i kazao kad je već tako, onda je bolje da mi, njiha, da mi njega napadnemo i da mi napadnemo muslimane, da idemo dakle na Meku, nego da oni, da čekamo da oni nas, da oni nas napadnu. Kada je Resul sallallahu alaihi ve sellem čuo za to, da se oni pripremaju, da se oni okupio ovaj plemena Eh, Hevazin, Sekif, Benu Malik i tako dalje, ovaj Malik ibn Auf, okupio je ta mušička plemena u borbi protiv, protiv poslanika, sallallahu alaihi sallam, bilo je, imališ velik broj vojnika, bilo je oko 20.000, 20.000. Za, poveo je sve, i žene, i djecu, i tako da vidjet ćemo kasnije kako je to protumačio poslanik, sallallahu alaihi sallam. Jes. Nakon toga, Resul sallallahu alaihi ve sellem izlazi sa ashabima, iz Mekke šestog ševala osme hijđarske godine da se sukobi na Hunajnu sa, sa mušricima. I poslanik sallallahu alaihi ve sellem je imao tada koliko vojnika? Sto hiljada. Men jari. Dvanest hiljada, dvanest hiljada vojnika, deset, deset iz Medine i dvije hiljade od onih koji su kulaka, od onih koji je poslanik sallallahu alaihi ve sellem oslobodio i koji su tek taze primili islamu. Kad su neki muslimani vidjeli ovaj broj, 12.000 ljudi, do juče se morali krit, bježat, sad muslimani uznapredovali, osvojili Meku, 12.000 naoružanih, naoružanih vojnika, rekli su, danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti. Danas, ne, zapamstite ove riječi, danas nećemo biti poraženi zato što nas je malo. Jer svaki put su patili od toga, kad god krenu u borbu pa vidi koliko ima, a malo. Ali Allah dao pobjedu, međutim sad ima puno. I šta se desilo? Resul sallallahu alejhi ve sellem poslao izvidnice. Međutim međutim e, desilo se onako kako je rekao Malik ibn Auf, ovaj vođa mušrika da će dočekati poslanika sada će da će iznenaditi i tako i bilo. Sačekali su i na Huneinu kad je poslanik sa se naišao s vojskom, oni su žestoko navalili, bili su poznati strijelci, gađali su, gađali su muslimane, Muslimani su se razbježali. 12.000 onih koji su smatrali da su nepobjedivi, raspršili su se kopjena. Ostao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ostao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam samo sa nekoliko ashaba. Čak nije sišao ni sa svoje deve. Nije sišao ni sa svoje deve, nego je govorio, ne ima laži, ja sam Allahov poslanik, ja sam Ibn Abdul Muttalib. Pa je dozivao ashabe, dozivao ih i oni su lahko prisjeli jedan po jedan a od onih koji su tek taze koji su tek na novo prihvatili islam bilo je čak onih koji su pomurtedili odma juče je primili islam danas su sutra godma napustili i govorili su neki od njih ovu skupinu koja bježi ovu skupinu muslimana neće zaustaviti ništa osim more do mora se neće zaustaviti toliko su bježali toliko su bježali a neki su pet rekli danas će biti pobjeđen sihr gotovo je dakle, sad je prilika da se Jer nije nikad bila opasnija prilika za, za mušike da unište islam kao tada. Bježi, nema nikoga. Ostao poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam. U nekim predajama se stoji, o, stoji da je ostalo osam ashaba, nekima deset i tako dalje. Na kraju, kad se vratila, kad se, kad se vratila, o, kad se vratili ashabi, vratilo i se stotinu. Stotinu. I ta stotina ashaba je, zajedno s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, izvojevala pobjedu protiv 20.000 protiv 20.000 mušrika. Dakle, većina je pobjegla i nisu se ni vratili. Ovi stotinu koji se vratilo, na čelu s poslanikom sa selem, borili se protiv, protiv mušrika i pobjedili ih. Dakle, 12.000 muslimana je poraženo. A stotinu čvrsti je pobjedilo 20, ovih 20.000 20 mušrika. Nakon toga sakupljen je ratni plijen, a mušici su pobjegli, mušici su pobjegli Resul sallallahu alejhi ve sellem za njima poslao poslao u potjeru vojsku na čelu sa Abu Amirom al-Ash'arijem, brata od Musa al-Ash'ari, i on se borio protiv njih dok nije poginuo, a onda je zastav uzeo njegov brat i on je konačno porazio, porazio mušrike. E, muslimani su tada zarobili veliki ratni plijen. To je bio najveći ratni plijen u, u, u životu, za života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Zarobili su 24.000 deva, 40.000 ovaca, 4000 zlatnika, 6000 je bilo zarobljenika, žena i djeci. Dakle, to je bio najveći ratni plin i kojega je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najprije podijelio kome? Najprije podijelio ovim novima koji su tek primili koji su tek primili islam, a zatim muhadžirima, muhadžima, a ensarijama nije dao ništa. Ensarijama nije dao ništa. Dakle, to je prilike onako onaj tok bitke, tok bitke na Huneinu i sad želimo da izvučemo, izvučemo dakle pouke iz toga. Prva lekcija, braću, prva lekcija koju možemo naučiti iz ovoga, iz ove bitke jeste da Resul sallallahu alaihi ve selle kada je napuštao Meku i kada je dobio vijest kada je dobio vijest da je Malik ibn Auf poveo sa sobom i djecu i žene i stoku i tako dalje kada je dobio vijest o tome rekao je tilkel ganimetul muslimina gadan inša Allah to je ganima muslimana sutra inša Allah To će biti naš ratni plijen sutra. Šta je pouka iz ovoga? Onaj optimizam o kojem smo govorili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek optimista u svakoj situaciji. Evo ga vidimo ovdje u najtežem trenutku. Čuo je da se iskupila sva plemena, kreću na Meku i situacija je zaista ozbiljna. A on kaže to je sutra ratni plijen inshallah naš. Dalje, kad je Sebu Bekrom bježu, kad je Sebu Bekrom činio hidžu, u pustinji ga sustiže Suraka ibn Malik I poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori kad je upo njegov konj Allahu bude uzemio nije mogu da makne i kaže o suraka kako ćeš sutra se radovati kako ćeš izgledati kako ćeš se ponašati kad ti na glavi zasija kruna perzijskog cara onda je se sam kasnije pitao vidi ovaj mi obećava krunu perzijskog cara on bježi <laughs> sam s ovim čovjekom bježi, bježi krije se u pustinji od nas da ga muši ne ubiju a obećava mi krunu perzijskog cara. I kasnije kada je Omer radi Allah tana, osvojio Perziju s vojskom koju je predvodio Halid ibn Velid i ostali, ostali e, muđahidi, ashabi, donesena je pred Omera kruna perzijskog cara. I kad je Omer htio da podijeli ratni plijen, tu je bio pored njega Suraka ibn Malik. I Omer mu je stavio onu krunu na glavu. Omer mu je stavio onu krunu na glavu, pa se sjetio Suraka ibn Malik ti riječi poslanika sallallahu alaihi sallam, kako će se izgledati kad ti na glavi zasja kruna perzijskog cara. Dalje, na Ahzabu, bitka e, na Hendeku koju smo danas govorili, Takođe u najtežim trenucima poslanih sada sada govori radujte se pobjedi, radujte se pobjedi muslimana. I ovo je, braćo, lekcija i ders nama, posebno dajama. Dakle, doći teški trenuci, doći iskušenja, biće nereda, biće fitne, tada onaj ko treba da bude postojan jeste dajija. Najprije da on bude postojan. U najtežim trenucima treba da da obraduje, da obraduje one koji su oko njega i da im inšala najavi, najavi pobjedu. On ne smije da maksa. Ako on popusti, ako se na njemu vidi malo, malo dušnost i pad morala, šta će tek biti, šta će tek biti sa onima koji su, koji su oko njega? To je prvi ders koji smo želi spomenuti večeras. Druga stvar, jedan od najvećih dersova jeste, je Allah dželle Đelešanohu kaže u suri Taube, وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ Kaj i na dan Huneyna, kada ste se bili zanijeli vašom brojnošću, kada ste se bili zanijeli vašom brojnošću, pa vam ništa nije koristila i zemlja vam je postala tjesna, makoliko bila prostrana, i dali ste se u bijeg. Pobjegli ste. Rekli su, dakle, neki ashabi danas nećemo izgubiti zbog malobrojnosti. I toliko su bili samo, samo uvjereni da su neki mladići čak izišli bez oružja na Hunej. Nisu ništa sa sobom ponijeli. Doli otiću mu gore pokupiti ratni plin i vratiti se. Nema ništa. Nema borbe. I šta se desilo? Razbježali su se, pobjegli su i to bezglavo su bježali, bez, bez, bezglavo su bježali, tako da su e, mnogi od njih pomislili, da dakle oni novi, da, da se neće vratiti, da, da je to konačni poraz. E, dakle, Allah Đelešanu ovdje upozorava da to mnoštvo na vagi šerijata, ako nema oslonca na Allaha Đelešanu i ako to mnoštvo nije okupljeno oko tevahida, oko la ilaha illa Allah, da ono ne znači, ne znači ništa. Zato se mi, braćo, ne smijemo obmanjivati mnoštvo. Često puta kod nas se pojavi takva ideja. Mi pozivamo u davu. Nije bitno, nije bitno kojoj organizaciji pripadamo. Pripadamo, e, ja, vi ste primijetili da ja često puta, kad go, na, posebno ovdje, a zbog braće koja su iz drugih organizacija, e, spominjem organizacije i džemat. Za mene to nije isto, braće. Za mene to nije isto. Mi smo jedan džemat. Možemo imati više organizacija Koji rade na polju Davije, koji... Da, da, Allah Želešanu nam je da, dao izazov da se natičemo u dobro. Da se, ko će više dobra, ko će više hajre uraditi. Ali je bolest i problem i fitnet veliki kad se napravi više džemata. Ja ne znam je li vam ovo jasno, ali sigurno, šta je džemat? Džemat je, na, što, na, oko čega smo se mi udružili? Mi smo se udružili oko Kur'ana i oko Sunnita. To nas je ujedinilo. A što, što sam ja osnovu jednu organizaciju, ti je, nema problema. Ali kad ti osnuješ drugi džemat, pa taj džemat svoj ima hierarhiju, pa ova ima drugi džemat svoj hierarhiju tako dalje, onda je to, onda je to problem. Dakle, ne smijemo se tim obmanjivati. I kad pozivamo u davu, često puta se razočaramo, evo vidi malo nas, nema, evo, evo koliko nas je došlo. Treba, također u Bosni, bilo na kojem drugom mjestu, malo nas je. Ne znači mu broj ništa. Broj ne znači, kvantitet ne znači ništa, ne trebamo se time zavaravati. Znači, mi bismo voljeli da imamo više ljudi. Zbog toga što želimo svakome dobro i što musliman mora svakome želiti da ga uvaženo uputi, da ga na osnovu praksi opet poslanika sa njegove siri. Kada je rekao, ne nemoj kazni gospodaru, nego ja želim da Allah iz njihovi kičmi izvede one koji će obožavati Allaha. I kaže, spominje Muhammed ibn Abdul Wahab, spominje u svojim knjigama, kaže da je zavaravanje mnoštvom i ponos mnoštvom da je to običaj džahilijeta. Da je to džahilijetski običaj, da to muslimanima, muslimanima ne dolikuje. Zašto? Evo primjera iz Kur'ana. Kalu nahnu ektaru amuana wa aulada. Govorili su nevjernici, vjernicima, kažu mi smo brojniji od vas i metkom i sinovima. I danas u džahilijetu kad neko hoće da osvari neku svoju ideju, makar bila tiranska, makar zulum činio, on će to učiniti onda kad osti da ja, da ima i metak, da ima sinovi za sebe koji će ga štiti i braniti, a ako nema toga neće. I onda ako ima to, onda se ponosi, ponosi lažno time. I kaže Allah šanu suri Keh, kad govori o dvojici, o jednom mu'minu i onome drugom koji imao baštu, koji imao voćnjak isto kao i on, kaže وَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالَهُ أَوْلَادَ Pa reče onaj svom prijatelju s kojim, je, s kojim je vodio dijalog, ja sam od tebe bolji i u mene ima više i metka i, i djece. <laughs> I, i metka i djece. a nije svjesna da će to, da će to propasti. Dakle, to ne znači ništa. A da dokaza ne znači ništa to mnoštvo da Allah Đelečanu u Kur'anu na mnogo mjesta govori da većina ne vjeruje. Da većina ljudi ne vjeruje. I većina ljudi ne znači ništa i ne vrijedi, ne vrijedi, ne vrijedi ništa. Ako nisu, ako nisu istinski vjernici. I kaže uzvišeni, obraćaj se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka yudilluka an, I kad bi se ti pokoravao većini onih koji su na zemlji, oni bi te u zabudu odveli. Kad bi se njima, kad bi se većini pokoravao. A što se tiče mu'mina, oni su uvijek bili manjina. Oni su uvijek bili manjina. Kaže Allah dželle šanehu ve kalilan min ma kalilun min ibadi yashkur. A malo je mojih zahvalnih robova. I kaže uzvišeni kem min fiyatin kalilatin galabat fiyatin kathiratan bi iznillah. Koliko su puta malobrojni skupile, skupine porazile mnogobrojni. Dakle mi se radujemo tim ljudima novim koji dođu, koji koji prime islam, ali ne obmanjujemo se tom brojnošću. Bitan je kvalitet. Kvalitet pobjeđuje. Kvalitet pobjeđuje, a nije, nije kvantitet. Resul sallallahu alaihi wa sallam je rekao u jednom hadisu, dobro, ako je to tako, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu da 12.000 ljudi je nepobjedivo. Kako to sad spojiti sa onim što se desilo na Huneidu? 12.000 ljudi se ne može poraziti. Nepobjedivo, jest. Dakle, neće, neće izgubiti 12.000 muđahina zbog malobrojnosti taj hadis dakle bilježe Ahmed Abu Dawud e, Darimi tako dalje od Ibn Abbas dakle spajamo to na taj način što ima u drugim predajama stoji dakle nastavak nakon sabura dakle ako budu saburali neće, neće, neće biti pobjedni dakle bit će oni pobjednici a u trećoj predaji kod Vakidija stoji nakon okupljanja oko jedne riječi 12.000 je pobjedivo ako se okupe oko jedne riječi. Ako među njima bude različiti ideja i različitih mišljenja, neće, neće uspjeti. Neće, makar je bilo i 12.000, a ovo bilo na Huneinu s poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, s poslanikom tih 12.000, ali gubi. Ali gubi. Ali sto ljudi koji se okupili oko poslanika pobjeđuje, pobjeđuju mušike. Treća stvar i treći ders koji treba večeras išao da spomenu da naučimo jeste kad su ashabi izišli iz Mekije. E, vidjeli su stablo Vidjeli se stavlo braća na koje su mušrici vješali svoje oružje. Izvali su ga Zatul Anwat. Dakle, to je bilo za njih sveto drvo. Pa su rekli, pa su rekli neki od muslimana, poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, daj i ti nama odredi, ili od, napravi nam, odredi neko drvo koje će biti Zatul Anwat kao što oni imaju. Kao što oni imaju. Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem tada rekao, Allahu akbar. Znači mi reći isto ono kao što su rekli židovi Musa alaihi salam. Kao što, iđe lana ilahan kama kama lahum alaha. Napraviti nama bogove kao što oni imaju svoje, kao što oni imaju bogove. Pogledajte, šta, šta ovo znači? Kažu učenjaci islamski, od uzroka poraza i od, jedan od najvećih uzroka poraza jeste prisutnost onih u borbi koji su slabi akidi. Čija akida nije stabilna. Juče je primili islam, danas odmah pozivaju širk. A pobjedili, nisu vidjeli očiti dokaz. Nisu vidjeli očiti dokaz Allaha Đalešanohu. Dakle, i takvih, kad bi bilo ne znam koliko, oni ne mogu, oni ne mogu uspjeti. I to je samo uzrok poraza. Zato danas imam odgovor na pitanje zašto muslimani stagniraju. Zašto zaostaju, zašto nema pobjede? Upravo zbog slabosti te akide. I ostvarilo se ono što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moj će se umet podijeliti na 73 skupine. I mi sad kad raspravljamo, kad raspravljamo o mnogobrojnim džematima, o mnogobrojnim frkama koji su pojavili islamu, e što ne bi, što ne bi ima i takvih pojedinaca koji navodno po fol pozivaju to isto muslimana. Al oko čega? Oko čega ne poziva da se okupimo? Mi imamo Kur'an i sunnet. Ako ćemo se okupiti oko Kur'ana i sunneta, bujum, to, to je jasna stvar. Onaj ko neće, sad nešto nije u redu onda je to znak nifaka. Ali ako ti mene poziva da se okupim s tobom oko nečeg drugog i kažeš da ja neću džemata ako neću, ako neću prihvatiti, da ja, da, ja, da ja napuštam džemata ako neću prihvatiti to što ti nudiš, to je onda to je druga, druga stvar. Dakle, zbog slabosti akide, zbog, slab, e, zbog nepoznavanja islamske akide i njenih temelja, muslimani nas razbijaju i dijele, dijele po svim, po svim mogućim šavodima. To je vrlo, vrlo bitna stvar, vrlo bitna stvar. I danas imate ljudi, onda se ne čudimo, o tvoje slabosti. Ima ljudi koji završe širijanske fakultete i dođe i onda i svoje glave šeitan, šeitan mu objavljuje i pođe da, da, da, izmišlja, da izmišlja nekakve, nekakve gluposti. Završi fakultet. Dakle, nije to, nije to, pojenta nije u tome, nego čvrst jekin, ono što je s tim je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, dakle, s kitabom i sa, i sa sunnetom i to slije. Dakle, daleko bilo i gluho bilo da su to bila ashabi koji odgojio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Dakle, to su bili novi oni koji su tek primili islamke, poslanik se ne rekao, šta mislite šta će se vas vratiti na Josovu Meku? Rekli su, dobro, jer ti si, ti si si najbolji, ti si naš, taj tako, tako. E kaj, vi ste, en, neću vam ništa, idite, slobodni ste, entum, etulaka, vi ste slobodni. E od tih ljudi, iz tih skupina je bilo oni koji su kazali, napravi nam zatvor, ili odredi nam drvo koje ćemo, na koje ćemo i mi, koje će biti sveto drvo za nas, na koje ćemo mi stavljati naše, naše oruđe. Dalje, sljedeći drs jeste izlaženje u bitku prije vremena izlaženje u bitku prije vremena i požurivanje, požurivanje od strane određene skupine. Buhari bilježi od Barajebne Aziba da mu je rekao jedan čovjek, o Ebu Amare, je li istina da ste pobjegli na dan Huneina? Je li istina da ste pobjegli na dan Huneina kad su vas potjerali mušici? Kaže, ne vallahi, nije pobjegao Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nije pobjegao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, već oni koji su požurivali bitku, pa ih je dočekao, pa ih je dočekao neprijatelj dočekali, dočekali su ovo iz plemena Hevazin i gađali strelicama i razbili, razbili potmu. Dakle, to su oni slabići i mnogi, mnogi od njih, rekli smo, su krenuli bez, bez naoružanja. I ovo je velika lekcija. Istričavanje za nas. Istričavanje prije naredbe od strane poslanika sa veselem. Ništa, samo hajmo, idemo. Prije, prije naredbe e, i dogovora šure i tako, i tako dalje ovi dječaci i mladići su krenuli samo radi ratnog plijena, misleći da su 100% pobjednici. Dakle, njih je zaboru taj Hamas koji nas često puta zavarava. Če, pa onda pravimo isitrene poteze. Na početku, kad insan prihvati akidu, kad prihvati vjeru, vidi da je to lijepo, nema šta. Međutim, često puta taj Hamas ne da da razum, da razum postavi stvari, na, da se raz, razumno stvari postave i ne, ne dozvoljava ulogu razumu koji je Islam, koji je Islam odredio. Islam prihvata tu atifu, to je, taj, ta osjećanja, ta osjećanja koja, koja postoji u srcu svako, kod svakog čovjeka. Međutim, Islam im ne da da se, da se, da se onaj, e, da iziđu iz te kolotečne šerijeta. Mora i razum, mora i razum kontrolisati. Dalje, ovo bježanje onih koji su te prihvatili Islam, govori nam o jednoj stvari, a to je nedostatak odgoja. Nedostatak odgoja kod njih. Zato, braćo, ja stavljam naglasak na jednu stvar, da mi moramo posvetiti veliku pažnju odgoju očita je činjenica da kod nas fali islamskog odgoja. Zato brzo dolazi među nama do nesporazuma. Nema islamskog ahlaka, nema osjećaja kad uvrijediš brata, nema postavljanje stvari na njihova mjesta, da se još uvijek se kod nas ne zna u dobroj mjeri ko je stariji, ko je mlađi, ko je učeniji, ko nije učeniji. Ne zbog toga što to neko traži, nego to se primijeti. Kad neko dođe u džemat i kad mu ti vaziš i pričaš, lijepe, slatke riječi, kako nisu kad nisu to tvoje riječi? ti citiraš mu ajati hadisa poslanika sa sve. To odgovara svakoj duši. Ali kad vidi naše ponašanje, nešto nije u redu. Ne može. Nije, nije, nije, stvar, nije stvar u redu. Dakle, odgoj je vrlo bitan. Zato, zato nisu pobjegli oni koji odgajaju poslanik sallallahu alaihi sallam. Koji odgaju u Mekki, pa onda u Medini. Za njih nema problema. Ne samo da neće pomoći iz bitke, nego i kad su se svi pomrtetili, kad su svi napustili, neće oni. Vidjet ćemo kasnije na, na i u bici na Tebuku, Ebu Zer, za koga je poslanik sada rekao, nek se Allah smili Ebu Zerru, rođen je sam, živit će sam i bit će proživljen sam. Ako ne može, ako, ako se radi o fitni, takav vjernik koji je ga odgojio poslanik sa salim koji je dobro odgojio islamsko, on će otići bilo gdje u pustinju, ali će ostati čvrst. Osta, će čvrst, dakle, neće izdat nikad, nikad te principe. Dakle, ovdje se desilo isto, isto što je na, i na Uhudu kad su poletjeli muslimani za ratnim plijenom, onda su i ovi gađali, gađali strelicama, a tako su i ovi potrećali, potrećali za ratnim plijenom bez naoružanja i istrećali su u bitku prije vremena. Dalje, Malik ibn Auf, rekli smo da je poveo sa sobom sve, sve što je imao. Međutim, između ostalog, poveo je sa sobom čovjeka koji je imao 160 godina. 160 godina zvao se Dureid. I taj slijepi čovjek, na, gluh bio, i slijep i gluh, ali jako iskusan, i borac, i pametan čovjek bio, poznat kod, poznat kod njih. Dakle, ne od kakvim on koristi nije bio na, na izgled. Međutim, pogledajte kako, kako vodi njega, vodi njegov i traži njegovo mišljenje. Traži njegovo mišljenje. Kad su muslimani se okupili, kad su, kad su, krenuli, kad su krenuli u borbu, ovaj, i kad su njihovi krenuli također na Hunej, on je čuo plać djeci. Čuje plać djeci i veliku risku i pitao je šta je ovo? Kad dovedete mi, kaže, to je naš emir, Malik ibn Auf odredio da idemo sa njim sve i djeca i žene i tako dalje, i stoka, da sve povedemo. Kaže, dovedite mi tog ludaka. I kad je došao pred njega, kaže mu, šta si to uradio? Zbog čega si to uradio? Kaže, zbog toga, zbog toga kaže što, što želim da danas porazimo Muhammeda, da se oni od nas prepadnu, da se od nas prepadnu i da svi zajedno učestvujemo u pobjedi, da se svi zajedno veselimo u pobjedi. Kaže mu ovaj, nisam vidio goreg čuvara koji izdaje svoje stado od tebe. Kaj zbog čega? Kaže, ako, evo zbog čega. Ako budete poraženi, ako budete poraženi, to je dupli poraz. Uzet će ti i stado i žene ti zarobiti, i djecu, i sve ostalo. Dakle, neće ubiti samo vojnike, nego će ti sve uzeti kao ratni plin. A ako vi pobjedite, pa ništa ti neće koristiti, pa <laughs> djeca, djeca i žene stavi. Što je, ako pobjedite njih, to vala, svrati se nazad. Može će biti samo, samo na smetnju. I vidjet ćemo kasnije da je, da je to uoštalo njega. U stvari vidjeli smo da je poslanica Selen sve to zarobio, kako je rekao, to će za nas biti sutra ratni plin i šalva. I mi se moramo koristiti, braćo, od ovoga, dakle da koristimo znanje i pamet naših iskusnih ljudi. Ne smijemo zapostaviti nikoga. Moramo dati, dati ulogu svakom čovjeku i dati mu ono mjesto koje mu pripada. Zašto je sposoban angažovat ga, nikog ne pocenjivati. Wallahi, nikog ne pocenjivati. Nevjernici, pogledaj kako nevjernici čini. Poslanik sa selem je znao izvući povuku iz ovoga. I, musli, i, pr, I prvi muslimani. Mi danas ne ako sam ja na, jedno, određenom mjestu, ja raspoređen kako hoću. Pa makar bilo hilni, zbog toga propadaju, ne, ne samo generacije, zbog toga imperije propadaju zbog tih stvari. Dakle, musliman mora dat, pogledaj danas kako zapadnjaci koriste svoje najstarije generale, najiskusnije političare. Kad hoće da donesu neka rješenja, onda njih pitaju, pitaju i savjetuju se, savjetuju se s takvima. Dakle, ovo isto tako e, po bilo vrlo važno da se, da se, da se spomeni da se zapamti. Sljedeća stvar jeste, vraćo, da je od najvećih uzroka pobjede muslimana jeste postojanost poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čak i ovom trenutku kada je ostao sam, nije se, nije se pokolebao. Dakle, e, ovdje ponovo spominjem ders, ders za daje, koji, koji moraju biti postojani, ne smiju se pokolebati, ne smije se kod nas desiti, desiti e, takva stvar da ako dođemo do isku, na iskušenje, da danas imamo jedno mišljenje, sutra drugu. Svaki dan mijenjamo mišljenje zbog nekakvih iskušenja, pa se bira, bira, bira nekakav, traži se nekakav izlaz i se tamo gdje je nema, gdje Allah nije odredio i tako dalje. Sve s ciljem navodno da bi, da bi ostali i da bi, da bi opstali. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem čvrsti postojan i on najbolji uzor ashabima i tako je i njih odgojio i oni su nas oni su nas tako naučili. Dalje e, spomenuli smo malo prije odgoj. Osmi ders iz ovoga jeste ahlak i sabr Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su dakle pobjegli. Pogledajte kako se ponaša poslanik sa u tom trenutku. Ljudi su pobjegli. Tek su primili islam. A kad se dijelio ratni plijen, ko je prvi došao da uzme ratni plijen? Oni pobjeglice koji su, <laughs> koji su prvi pobjegli, koji su zadnji primili islam, prvi pobjegli, a prvi došli kad se dijelio ratni plijen. Šta im je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam? Je li rekao, bježite, vi ste ti koji se prvi pobjegli, vi ste ti koji se ostali ashabe na, na školi da, da, da, da pobjegnu. Ne, ne, ne, ne, ne. Nego i, nego im daje, daje prvo njima ratni plijen i daje im najviše. Mada je u toj skupini bilo munafika. Bilo je čak oni koji su rekli kad, kad su dobili ratni plijen, iako su prvi dobili ratni plijen, s ovim se ne želi ništa drugo, s ovim se ne želi Allahovo lice. Ili ovo nije pravedna podjela i tako dalje. Dakle, i, to, i u tom trenutku prilikom podjele ratnog plijena dobili su poslanika sa sredno iskušenje. Pogledajte što kaže Safan ibn Umeije. Što kaže Safan ibn Umeije. Kaže, on je tek bio primio islam, prilikom svenja Mekke. Kaže, nije bilo čovjeka. Nije bilo čovjeka kojega sam ja više mrzio od Muhammed. A taj dan na Huneinu, toliko mi je davao, odnosno svima nama, koji smo tek primili islam, jer puno su ratnog plijena zarobili. Jako puno bi. Davao. Pa, pita jel dosta? Ja kažem dosta je opet daj. Dosta je on opet daj. Tako da mi posle toga nije niko bio draži, draži od Muhammeda. Dakle, pokazao je, pokazao je kako treba da se ponaša poslanik sa sellem sa sa ashabima odnosno sa svojim sa svojim sledbenicima. Poslije toga, braćo, šta se desilo? Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio ratni plijen, kad je podijelio ratni plijen, koga je izostavio? izostavio Ensari, njima ništa nije dao. I šta se desilo? Ensarije su osjetili nešto u dušama. Osjetili su nešto u svojim prsima. I došao je Sad ibn Ubade i kaže poslaniku, ja Rasulallah, ti si podijelio ratni plijen ovima i ovima, dakle i onim novim i muhađima koji su tomu išli. Dakle, sve Mekelije, preko Kurejiši i ostala, ostala plemena i neki. Onima iz Medinije ništa. Kaže, Ensarije nešto osjećaju u svojim prsima. A pogledajte šta pita poslanik Sad ibn Ubade. A kare, a gdje si ti sebe našao? Gdje si svoje srce našao? Jesi li ti s njima? Kaže, jesam. Dakle, poslanik sa selem pogađa, dakle on prenosi ono što oni misli, a kaže, jesi li ti s njima? Je li ti tako osjećaš? Neće da slaže poslanik, jesam. I ja tako. Kaže, okupi mi ensari. Okupi mi ensari. Pa kad su se okupili, Resul sallallahu alaihi sallam je počeo držati govori kaže, šta je to ensarije, šta ja to čujem od vas. Pa im je govorio, zar niste bili u zabudi, pa vas je Allah uputio, zar niste bili međusobno zavađeni, pa vas je Allah izmirio, pa vas je zvratio i tako dalje, kaj hoću, hoću od vas da čujem. Šta je to što osjećate u vašim prsima? Hoćete li mi odgovoriti? Kaže, nemam ti šta odgovoriti, ja Rasulallah. Nemam ti, šta, nemam ti šta odgovoriti. Kaže, vallahi da ste iskreni. Da ste iskreni, rekli bi, Bio si odbačen, smo te prihvatili. Bio si, bio si proganjan, mi smo ti dali utočište. Bio si siromašan, mi smo ti dali bogatstvo. Bio i tako dalje. Kaže, i kad ste svi odbacili, smo ti pomogli, i tako dalje, i tako dalje. Kaže, zar vam je krivo? I zar vam je žao, zar vam je teško? Što sam ja Dunjaluk podijelio ovim novim, ovim novim muslimanima, a vas ostavio s vašim islamom. A vas, vas ostavio. Zar niste zadovoljni da se ljudi vrate s devama i s kravama, a da se vi vratite s poslanikom u Medinu? I tako mi Allaha, kada bi ljudi krenuli jednom dolinu, a ensarije drugom, ja bi s ensarijama. Ja bi krenuo s ensarijama. I normalno to je kod njih izazvalo onaj, emocije. Vratili se ponovo, plakali, plakali su, plakali su dugo. I zaista, ovo je, ovo je jedan veliki ders od strane poslanika sallallahu za nas sviju, dakle opet spominjem za daje posebno zbog čega? Prvo slučaj sa Sada. Zašto poslanik se pita Sada jesi ti sebe našao? Jesi li ti tu? On je vođa pa. On je vođa Ensarije. Jer hoće da upozna preko njega kakvo je stanje u tom narodu. Kakvo je stanje u tom narodu? Šta misle oni u tom trenutku? Ispituje, ispituje teren. Dakle, Dajja mora da zna šta, šta misle njegovi saputnici, njegovi, njegovi drugovi, njegovi saradnici i šta oni osjećaju. Kao što otac mora znati šta osjeća njegov sin, čemu teži, o čemu razmišlja, dakle, kojim, kojim putem treba da kreni tako dalje. Resul sallallahu alaihi sallam ovo nije zanemario i nije se, na, i nije se naljutio, već je požurio da ih vidi, da ih čuje, da ih okupi i da im se, da im se obrati. Dakle, ashabi su posle toga, posle toga dugo plakali, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se dakle vratio s njima i bili su zadovoljni da se vrati s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem a ovi da se vrati sa sa ratnim plinom i pogledajte braćo kako šejtan kako šejtan stalno radi pokušava da ubaci da ubaci spletke među muslimane još poslanik sa njima a kako je tek danas danas s nama kako je tek danas s nama mada što je rekao nam brat neki dan uro mi neo neo poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle, ali imamo njegov njegov životni put imamo Kur'an imamo sunnet A pored toga oni su imali živog poslanika. Ali u času jednom, samo zbog malo dunjaluka, zbog malo ratnog plijena, pojavi se nešto u duši. Pojavi se nešto. Dakle, to je normalna stvar. Ali mo moramo izvući pouku kako to liječiti. Kako se na brzinu vratiti u kolo tečinu. Jer nije, nije uopšte čudno što čovjek posrni ako se brzo vrati. Čudno je kad posrne pa se ne vrati. To je težina. To je opasnost. Zato molim Allaha Đelešanuhu da nas učvrsti na istini, da izvučemo pouke iz i poruke i da ih primjenimo u našem životu iz ove bitke i svih ostalih bitaka i događaja iz života poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jazakum Allah, hajde suha neke Allah, neke Da je bacio prašinu onim mušicima i rekao budite poraženi, Allah vas porazio i bili su, i bili su, bili su poraženi. A normalno ovih sto vojnika je se borilo protiv ostalih i rekli smo kako izvajana pobjeda da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kad su oni počeli da bježe, odredio ga uh, brata od Musa Lešari da, da, ih, da ih goni, pa kada je on poginuo u toj borbi, onda je Musa Lešari preuzeo i na kraju izveo pobjedu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rakatuh. Draga braćo, večera smo inša Allah, večera se družimo kroz siru sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam i ashabima, u njihovom pohodu na Tebuk. Sinoć smo govorili o Huneinu, a ja sam našao za shodno da večeras progovorimo nešto o Tebuku, jer pored Huneina i onih bitaka koje smo spominjali, mislim da je Tebuk jedna od bitaka koja zasluže se spomenu na ovom našem seminaru i da se iz toga izvuku neke pouke. Inače, bitka na Tebuku je jedna od najznačajnijih i najvećih bitaka koje je vodio Rasul sallallahu alaihi ve sellem iz više razloga. Prije svega zbog toga što je taj put do Tebuka bio jako težak i što je bio dalek. Druga stvar zbog toga što se putovalo u vrijeme najveće žegi i najveće, najveće nesnosne vrućine u vrijeme kada su plodovi, u vrijeme kada su plodovi sazreli u Medini i kada je šeitan zavodio mnoge i navodio da ostanu da ostanu u hladovini Medine e, i u hladovini tog sazrelog, sazrelog voća i sazrelih vodova. Inače, e, ova bitka je značajna i po tome što je to bila prva bitka u kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem proglasio opštu mobilizaciju i naredio, naredio da svi iziđu, da svi iziđu u tu bitku. Dakle, o težini ove bitke i težini tog puta govore mnogi kuranski ajeti, kao što je ajet u suri Taube. Inače, sura Taube je objavljena povodom Tebuka ili na Tebuku. U 36. ajetu Allah Želešanohu kaže Ja ejuha alladina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabili Allahi thaqaltum ila al-ardu. O vjernici, šta vam je bilo onda kada vam je bilo rečeno krećite u boj? Vi ste ostali, dakle, kao da ste za zemlju prikovani. Kao da ste za zemlju prikovani, toliko vam je bilo teško, teško da iziđete kad vas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao. Ili u drugom ajetu Allah dželle šanehu kaže: "Ma kana li ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-a'rab an yatakhallafu ar rasulillah Ne treba da stanovnici Medine i oni oko nje izostanu izostanu iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem dakle kad krene na tebu dakle Allah dželle šanu upozorava na ovaj način da su dužni svi muslimani koji mogu koji nemaju nikakvog opravdanja da iziđu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem ovu bitku inače povod ove bitke jeste to što je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem došla vijest da rimski imperator priprema vojsku priprema vojsku i želi da napadne muslimane u Medini kad je čuo za tu vijest poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dakle mobilisao vojnike a posebno e, rimski imperator je želio da se osvijeti muslimanima jer je osjetio osjetio njihovu žestinu u bici na Muti kada se šaka ashaba i šaka istinskih mumina su prostavila tolikim rimljanima i nisu ih uspjeli pobjediti ni muslimani nisu pobjedili, nego je Halid ibn Velid uz Allahu pomoć uspio vratiti, vratiti vojsku nazad u Medinu. Dakle, osjetili su već snagu muslimana i željeli su sad da ih preduhitre i da napadnu u poslanika sa i muslimane u Medini, da bi im se na taj način osvetili. Dakle, Resul sallallahu alaihi ve sellem mobiliše vojsku i traži, traži od svih muslimana da učestvuju u pomoći, da se pripremi vojska za pohod. I spominje se u predaji da su ashabi žurno dolazili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i nudili svoj imetak i nudili na oružanje onima koji nisu imali i opremu onima koji nisu imali da krenu na Tebuk pa se spominje da je Abu Bakr radijallahu ta'ala dao sav svoj imetak dao sav svoj imetak za pohod na Tebuk Omer radijallahu ta'ala je dao pola svoga imetka a Osman radijallahu ta'ala dao je hiljadu dinara i hiljadu deva Tako da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao kad u pitanju Osma radijallahu ta'ala svoje poznate riječi Allahu maradi an Uthman fa inni anhu radin. Gospodaru moj, budi zadovoljan sa Osmanom jer ja sam zaista sa njim zadovoljan. Ja sam sa njim zadovoljan. Dakle, istinski mu'mini su pohitali da se odazovu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i da učestvuju u toj bici zajedno s njim i da idu u pohod na Tebu. Međutim, Ovdje, kao i svakoj drugoj bitci na svakom drugom mjestu poslije Bedra pa na ovamo, dolaze do izražaja munafici i njihove spletke. Allah Đelešanuhu, dakle, povodom njih objavljuje suru Taube. I kaže Abdullah ibn Abbas, toliko se u suri Taube spominje va minhum, va minhum, va minhum, i od njih su i oni, pa se spominje njihove osobine, da smo mislili da neće nikoga dostaviti, da će nas svi ubrojati munafike. E, dolazili su neki munafici sa različitim isprikama, sa razli, traže, tražeći određene, određene onaj, isprike da ne, idu, da ne idu u tu bitku. Jedan od njih je došao i kazao pos, Allahom poslaniku, Ja Rasulallah, ne dovodi me iskušenje. Tamo su žene bijele puti. I ja kad je vidim, neću moći odoliti. Neću moći odoliti. Pa ako možeš ikako, poštedi me toga da ne idem u bitku. I Allah, Resul sallallahu alaihi wa sallam, mu dozvoljava i kaže, pošteđen si, ne moraš ići, ne moraš ti ići u bitku. Allah Đelešanuhu povodom ovoga munafika objavljuje ajete, objavljuje 49. ajet sura Taube gdje kaže وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Dakle, ima oni koji ti dolaze i kažu poštedi nas, ne, dovedi, ne dovodi nas u iskušenje, oslobodi me, oslobodi me od bitke, a eto sami su pali u iskušenje. Jer ono što se desilo poslije bitke, da je otkrivanje munafika i sramoćenje, jer poznate da se sura Taube zove još Al-Fadiha, ona koja sramoti munafike. Ona koja otkriva, otkriva njihove osobine. I to su posljednji znaci i ajeti koji otkrivaju do utančine nifak i munafike i njihove, i njihove osobine. Bilo je i među muslimanima onih koji su bili iskreni mu'mini, ali su izostali iz bitke. Izostali su iz bitke. Allah Želešanovu spominje također u suri Taube. Dakle, zaista je izazov bio velik. Izazov je bio velik. I od onih koji su izostali, a pripremali se bili, pripremali se za tu bitku, bili su Kab ibn Malik, Murara ibn Rebija i Hilal ibn Umeyje. O ovoj trojici ashaba su objavljeni posebni ajeti koji će se učiti do sudnjega dana u njihovoj primljenoj taubi. I kada bismo imali vremena, kada bismo imali vremena da ispričamo sve ono što se spominje u hadisima, odnosno u predajama o njima, bilo bi zaista interesantno. Posebno priča, priča Kabe ibn Malika. Kako je on to doživio i kako su inače doživjeli taj hađ. Poslije povratka, kad se poslanik sa selem vratio, naredio je da niko s njima ne smije govoriti, da se niko s njima ne smije selamiti. Čak im je Allah zabranio nakon izvjesnog vremena, nakon 20 ili nekoliko dana, zabranio je poslanik sa sela se sastaju sa svojim ženama i tako dalje. Dakle, svi su bili digli ruke, ruke od njih. I onda Allah opisuje to stanje njihovo, koliko mi je bilo, to, koliko mi je bilo teško. Kaže, kao bi mi malik, tako mi Allah, nikad nisam bio spremniji za borbu, kao tada. Ali, šeitan me je naveo i zaveo da, da, ostane, da ostane u Medini. I stalo sam govorio kad je poslanik sa sam izišao sa, sa svojom vojskom kad je izišao sa sahabima, kad sam vidio ko je ostao u Medini, rekao sam, ostali samo na afici. Ostali su samo munafici. Ja sam govorio, evo sad ću, sad ću, sad ću se spremi. Pa danas, pa sutra i završilo se tako. Nije, nije otišao. Dakle, njih trojica nisu otišli, nisu otišli na tebu. Dalje, Allah Đalžanov u suri, suri Taube spominje ljude. Ljude koji su imali opravdanje, muslimane koji su imali opravdanje da ne idu u tu bitku. I kaže, ليس على الدعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم أني أجريه Dakle, nije grijeh slabim i bolesnima i onima koji ne mogu da nađu poputbinu za bitku, da izostanu ako budu iskreni prema Allahu, zašto njegovom poslaniku.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 Pa su se oni tužni, dakle, suznih očiju vratili. Dakle, Allah Đelešanu spominje ovim ajitima, u hadisma se spomeni predaja da je to, da je, da je to skupina od sedam siromašnih muslimana koji su došli poslaniku sa selem i tražili da, da ih naoruža, da ih opremi, da oni krenu s njim. Pa je poslanik sa selem tražio i nije mogao za njih naći ništa. I kad im je to saopštio, oni su zaplakali, zaplakali zbog žalosti što ne mogu da idu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Pogledajte, razlike između istinskih mu'mina i munafika koji su imali sva sredstva nisu nisu otišli na Tebuk s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Na ubici na Tebuku ili u tom pohodu desilo se raznorazne stvari, vrlo interesantne. I ajeti, odnosno muđize poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo je munafika koji su koji su se okupili u jednoj kući, okupili u jednoj kući i nagovarali druge da odustanu, da ne idu, da ne idu u bitku, govoreći: "Wa qalu la tanfiru fil har." Govorili su, ne idite po vrućini. Vidite kolika je žega. Pa Allah Želešanu mu kaže, Kul naru jahanneme šaddu harra, lau kanu jefkahu. Reci, zaista je džehennemska vatra mnogo žešća i mnogo, mnogo vruća, kad bi, oni, kad bi oni to razumijeli. Dakle, u tom pohodu, onaj koji je odustao i koji je izostao, za izvjesno vrijeme bio je Jebu Hejtam. Jedan od poznatih ashaba imao je dvije žene. Imao je dvije žene, i os, poslanik sallallahu alejhi izišao s vojsku. A on je došao kući i zatekao je svoje žene gdje su mu pripremile postelju, pripremile e, namirisale postelju, pripremile hladnu vodu i, je, i jelo i jelo. Pa kad je to vidio, kad je to vidio, a poslanik sallallahu alejhi već otišao s vojskom, kaže: "Vallahi ovo nije pravedno." Vallahi ovo nije pravedno. Jer vidjeli smo u ajtu kako Allah kaže: Ne treba vjernici, oni koji su u Medini, oni oko nje, da izostanu iza te bitke i da svoje živote pretpostave životu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On izišao, oni ostali. A e, ovo nije pravedno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem izišao, a ja ostao ovdje. I na taj izazov i kaj je tako mi Allah neću okusiti ništa od ovoga dok se nesretnim, nesretnim s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I krenuo je, krenuo je, pripremio je svoju jahalicu svoga konja i e, da sustigne poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ostale ashabe. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmarao na jednom mjestu i neko od ashaba je ugledao konjenika koji ide koji kroz pustinju dolazi dolazi susret pa su rekli ja Rasulallah ja Rasulallah konjanik vidimo konjanika u pustinju ide približava se nama a Allah je rekao neka bude Ebu Hajfa molim Allaha da bude Ebu Hajfa pa kad se približil kad, se, kad je došao vidjeli su vidjeli su da je to on dakle pogledaj poslanik sallallahu je znao za njegovu iskrenost znao je da oni čudilo ga to što, što je on izostao što je on izostao iz bitke i onaj pojel koliko je bio iskan prema, prema svojim ashabima i koliko je želio da učestvuje u tome da se pokore Allahu Đelešanu da ne bi zaslužili da ne bi zaslužili bolnu, bolnu patnju. To je dakle događaj sa tim, sa tim ashabom. Dalje, e, spominje se slučaj i na Tebuku i u tom putu na su munafici stalo radili protiv, na razbijanju toga. Dakle, krenuli si, krenula je neka skupina i munafika na taj put ali ne da bi se borili, nego samo da bi razbili te radove. Dakle, oni ustrajavaju u svom lafikluku i stalno razbijaju i šire fesa, šire, šire nerijed. Na tom pohodu poslanik sallallahu alejhi ve sellem izgubio svoju devu. Izgubio svoju devu. Jedan od munafika, jedan od munafika je rekao: "Pogledajte. Ka među ashabima, kaže da je poslanik i kaže da mu dolazi objava, a ne zna gdje mu je deva. A ne zna gdje mu je deva. I kaže da, da, da mu dolazi objava s nebesa, da mu donosi Džibril objavu, a neće da mu kaže od gdje mu je, gdje mu je deva. I onda je došao Džibril s objavom i rekao mu, deva ti se nalazi tu i tu, zamotala se zajedno stavlo na njen, njen povodac, tako da ne može, ne može da krene. I poslanik sa vselem posljednog ashaba i našao je na tom mjestu gdje je poslanik sa vselem kazao i tako i ta spletka, spletka munafika, munafika razbijena. Dakle, samo ćemo neke stvari koje su najinteresantnije spomenuti. Takođe e, interesantan je događaj sa Sahabom Abu Dherom, radijallahu ta'ala. Abu Dher je krenuo s poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem i sa ostalim ashabom u pohod na Tebuk. Međutim, negde na putu, negde na putu ostao je bez jahalice. Jahalica je oslabila i nije znao šta će. A imao je popubinu na njoj, dakle hran, od, ono što je ponio od hrane i pića, pa je ostavio jahalicu i ona je skapala, a on je krenuo pješke. I tako dakle, da je puno izostao puno izostao iza, iza poslanika sallallahu i ove poslanikove vojske, njegovih ashaba. Kad se odmarali također u jednoj, jednoj dolini, ugledali su tog pješaka koji ide sam natovaren, natovaren svojim teretom, pa je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, molim Allaha da to bude Abu Dhar. I stigao je Abu Zar, pa je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, neka se Allah smiluje Abu Zarru. Ide sam, dakle došao je sam i umrijeće sam i bit će proživljen sam. Dakle, to su, te se riječi poslanika sada obistinile, jer u vrijeme određenih fitni i smutni uh, unutar islamske države, poslije smrti poslanika, sallallahu alaihi wasallam, Abu Zer radijallahu ta'ala nije mogao sve to da izdrži, da otrpi, pa je otišao u grad, u mjesto koje se zove Rebeve, i tu je dočekao svoju smrt. I rek, nije imao nikoga osim žene i sluge. Sam je živio u pustinji, u tom mjestu, i kaže kada je kada je rekao je svojoj ženi, tom slugi, kada, je, kada umrem, kad, pošto me vi ne mož, ako ne, mogu, ne, ne budete mogući da me vi ukopate, dakle, e, zamotajte mu čefine i iznesite me na sred puta. Pa prva skupina ljudi, muslimana, kada naiđu tu, recite im da je, da je tu, da se tu nalazi e, ashab Resula sallallahu alaihi ve sellem i da ga ukopaju, da ga ukopaju. Tako je bilo umro je Zar radijallahu ta'ala i onda je ga ovaj sluga opremio i zamotao u čefine i iznijeli, iznijeli su ga na sred puta. Tada je naišao Abdullah ibn Mas'ud sa skupinom ashaba iz Iraka. Naišao je tim putem i pitao je šta je ovo, kakva je ovo dženaza. Pa su rekli njih dvoje, ovo je ashab Rasula sallallahu alejhi ve sellem Abu Zar. Zar ga nećete ukopati? zar ga nećete ukopati onako kako dolike do muslimanu? I onda je Abdullah ibn Mesud naredio svojim drugovima da to urade. Plakao je dugo Abdullah ibn Mesud i rekao je obistine su se riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je rekao nek se Allah smiluje Abu Zarru dolazi sam i kada kad je dolazio na Tebuk i umrijeće sam i biće, biće proživljen sam. Dakle, to je što se tiče slučaja Abu Zara radijallahu ta'ala an. Nakon toga Rasul sallallahu alaihi ve sellem dolazi na Tebuk. Međutim, ono što je vrijedno spomenuti jeste i to da su munafici na kraju, ono što se kaže na kraju balade, pokušali da ubiju poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U, u tom pohodu na Tebuk, 12 munafika, 12 munafika je stalno išlo uz poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Ashabi su vodili njegovu devu, onda su oni približili i vidjeli su da njega polako ukrada, ukrada san, jer put je bio jako dug. I onda su oni gledali na bilo koji način da, da uzmu povodac deve i da ga obore s deve, da ga obore s deve kako bi on, kako bi on pao i umro, umro na tom mjestu. Džibril ga obavijestio o tome da su munafici oko njega, da mu spletku pletu, da želi da ga ubiju, pa je Rasul sallallahu alaihi wa sallam otkrio to ashabima i ovi su pobjegli i poslanik sa sallam je molio za njih, molio protiv njih, protiv ovih munafika i svi su skapali, svi su, svi su ubijeni na tom putu, nijedan nije, nijedan nije ostao živ. Kako stoji u predajama, jedni su se razboljeli od teške bolesti ili na ovaj, uglavnom iskušani su na taj način da, da su završili na tom putu i nisu se, nisu se vratili u Medine. Allah Đelešanu u Kur'anu govori o tome i kaže وَهَمُّ بِمَا لَمْ يَنَالُوا i dakle željeli su ono što nisu što nisu ostvarili a željeli su biti poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su došli na Tebuk ima jedna predaja vrlo interesantna e, kaže Abdullah ibn Mas'ud jedno veče kad smo bili na Tebuku ja sam izišao da potražim poslanika sallallahu alejhi ve sellem i otišao sam tamo gdje je on bio gdje, gdje je spavao gdje je ležao nisam ga našao Pa sam otišao do Ebu Bekra, nisam ni njega našao, a također i Omera. I onda sam čuo, onda sam ugledao vatru. Ugledao sam vatru na jednom mjestu i prišao sam tamo. I vidio sam poslanika sa Ebu Bekra i Omera kako kopaju kabr. Kopaju kabr. Pa sam prišao, a poslanik sallallahu alaihi ve sellem je govorio, govorio Ebu Bekru i Omeru, dodajte mi vašega brata, dodajte mi vašega brata da ga spustim u kabru poslanik sallallahu alejhi ve bio lično u kabru i on ga i on ga spuštao. I prišao sam bliže i vidio sam da je to Abdullah Zul Bijadain. Dakle, Abdullah, zvali su ga Zul Bijadain zbog odjeće, zbog trošne odjeće koju je imao na sebi, koju je nosio, s kojom je učinio hijđu, kada su ga mušici, mušici su mu sve uzeli. I on je uzeo tu trošnu odjeću i kad se približio poslaniku sallallahu sa selem, onda je, onda je e, poderao na dva dijela, tako da jednim dijelom pokrije donji dio tijela, a drugim dijelom gori dio tijela. Zbog te trošnje odjeće nazvanje tako, nazvanje tako i tada je umro e, u tom pohodu, pohodu na tebu. I kada ga je spuštao poslanje sa veselem u kabr, rekao je Allahumme innijem sejtu rabijan anhu faradijan. Gospodaru moj, ja sam osvanuo, a zadovoljan sam sa njim, pa budi i ti zadovoljan sa njim. Onda je Abdullah ibn Mesud rekao da sam Bog do ja, da sam, kad je čuo riječ poslanika, da sam, da sam Bog do ja a, vlasnik tog kabura, sam ja bio taj, taj meit koji je, kojega je ukupio poslanik, sallallahu alejhi ve sallam. Ono što je važno još za tebu spomenuti jeste da, da jeste mesec viraru. Mesec smutnije, smutnije razdora koji su napravili munafici. Dakle, pogledajte kakve su sve spletke kovali munafici kako bi, kako bi e, e, spriječili davu i kako bi pocijepali saf muslimana. Napravili su mesjid u Medini, pored poslanikovog mesjida, dakle, pored toga, ne pored mesjida, nego postoje poslanikov mesjid, oni su napravili drugi mesjid i tu su okupljali, tu su oni okupljali i pozvali su poslanika, sallallahu alaihi da dođe da klanja u tom mesjidu. Međutim, tada je Resul, sallallahu alaihi wasallam, bio zauzet opremanjem vojske za tebu. I kad su oni došli kod njega da, da ga pozovu da im klanja, rekao je, sad sam zauzet Sad sam zauzet, nego odgodite to dok se vratim s Tebuka pa ću onda, pa ću onda posjetiti vaš mesid. I na Tebuku Allah Đelešanu objavljuje ajete, objavljuje ajete o tom mesidu, والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله I oni koji su mesčid izgradili, koji su mesčid izgradili, mesčid razdora i smutnje, da bi pravili, pravili e, razdor među, među muslimanima dakle oni koji da bi, da bi na taj način ratovali protiv Allaha Želešanu i njegovog, njegovog poslanika pa je Resul sallallahu alejhi ve sellem na osnovu tog ajeta kad se vratio u Medinu okupio ashaba i naredio neko, e, dvojici ashaba da odu da sruše taj mesjid da sruše taj mesjid i da ga, i da ga zapale i ono što je još vrijedno spomenuti prije nego što spomenemo glavne pouke iz ove bitke kao događaj jeste da je Resul sallallahu alejhi ve sellem kad se vraćao u Medinu, kad se vraćao u Medinu, e, rekao zaista su u Medini ostali ljudi. Ostali ljudi koji imaju nagradu kao i vi. Dakle vi niste prešli ni jednu dolinu. Niti osjetili ni jednu težinu, a da oni nisu učestvovali s, nama, s vama u nagradi. A ono sprečilo je da ne, iz, ne iziđu s vama, spriječio je određeni razlog. Dakle, vidjet ćemo kasnije kakva se pouka krije u tome. Tako se poslanik sa Selem vratio, vratio u, Medi, u Medinu. Zaboravili smo kazati da je ostao na Tebuku, da je ostao na Tebuku, neki različit su predaje oko toga, između, između 13 i 20 dana, između 13 i 20 dana, ostao na Tebuku, nije bilo bitke, dakle, e, nevjernici kad su, nevjernici kad su, došli, kad su čuli za to, zato nisu smjeli ni, ni izići na Tebuku, dakle, to je bila lažna, lažna vijest, e, nisu smjeli se suprostaviti poslaniku, sa veselim, to je još jedan dokaz, a, eh, istinitosti poslanikovi riječi kada je rekao pobjeđivao sa neprijatelja sa strahom od mjesec, mjesec dana hoda. Nisu se smili, nisu smili su prosjek izić da se bore protiv poslanika sa vasem. Što se tiče pouka, braćo, ja bi samo ukratko, jer nećemo imati vremena za još jedan čas, prva pouka koju možemo izvući iz ove bitke i ovog pohoda na tebu jeste da je ovaj ummet, ummet džihada i borbe i ummet sabra i saburanja, Dakle, te dvije stvari nalazimo kroz siru poslanika sallallahu alaihi wa sallam i vidimo da on, kako mu je dozvoljen džihada, posebno kako je naređen, nije ostavljao sablju do svoje smrti. Stalno se borio na Allahovom putu, uzdižući tako riječ Allaha džalešanuhu, a ponižavajući nevjernike, nevjernike i njihov kufr. I dakle, umet sabura i onda kada ovaj islamski umet ostavi džihad, sigurno će doživjeti poniženje, kako je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam u svom poznatom hadisu, إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزوه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم kaže kada budete trgovali sa kamatom i kada se budete uhvatili za kravlje repove i kada ostavite džihad Allah Đelešanu će na vas pustiti poniženje koje se neće od vas dići dok se ponovo ne vratite potpuno vašoj vjeri. A to znači dok potpuno ne uzmete islam onako kako ga je, kako ga je dostavio poslanik sa veselem i kako su ga uzeli njegovi ashabi. Dalje, druga pouka jeste da je Allah Đelešanuhu propisao ponos i snagu ovome ummetu I onda kada iskreno povjeruje, makoliko ih bilo, Allah Đelešanuhu će im dati sigurno ponos vidimo islamsku državu braću u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i vidimo poslanika na čelu te islamske države i kako se suprotstavlja kufru cijelom svim kjafirima i kompletnom kufru tadašnje na čitavoj zemaljskoj kugli dakle već ide i prijeti rimljanima i šalje osme godine po hidži halibni, eh, šalje vojsku koji je kasnije izvukao halibni velid na mutu da se suprotstave da se suprotstave rimljanima evo ga sad na tebuk ide ide, kad je čuo samo da rimski imperator priprema vojsku, on tada mobilizira, mobilizira kompletnu, kompletnu svoju vojsku. I to je prvi put da poslanik sa Veselem uopšte nije krio ni od koga. Dakle, nije tu koristio varku, niti, niti onaj neke šifrovane, šifrovane riječi, nego je kazao rimski imperator se okuplja protiv nas, poziv, ja proglašavam opštu mobilizaciju i pozivam sve muslimane sada zovu. A znao je da postoje špijuni koji će to prenijeti, koji će to prenijeti, prenijeti, prenijeti imenima. I dakle, na taj način poslanik sa selem prkosi svom kufru, cjelokupnom kufru na zemlji, jer mu je Allah dao ponos jer zna svoj cilj i zna zašto se bori. Treća stvar koju želimo spomenuti i pouka koju želimo izvući jeste, braćo, da se neprijatelj ne uvlači u redove muslimana i to je pravilo od prvih do posljednjih generacija osim preko munafika. I ovaj, ovaj umet neće doživjeti slabost niti podijeljenost osim preko ni nifaka. Kaže uzvišeni, la لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون lahum. Da su imali namjeru da po, ili da su pošli s vama, da su pošli s vama, ne bi vam povećali ništa drugo osim što bi unijeli smutnju u vaše, u vaše, u vaše redove. Da su izišli dakle s vama, u nafici, ovo je dokaz da je bolje da su ostali u Medini. Jer od munafika nema nikakve koristi. On ili će pobjer zbojnog polja, ili ako ostane, unosit će, unosit će nered, u, nered, nered u, u bojnje redove. To je dakle jedna od pouka i u istinu je tako i danas vidimo da, da preko, samo preko munafika i onih koji nisu iskreni prema Allahu, Đalešanohu, a ko su munafici, braću? Munafici Munafika nema u redovima, redovima kršćana i židova. Oni su redovima, redovima muslimana. Oni klanjaju, oni posti, oni izvršavaju naredbe. Dakle, formalno i javno ispovjedaju islam, a u duši kriju kufr. I oni su gori nevjernici od svih nevjernika. Zato Allah što kaže za njih innel munafiqina fi darkil asfali minan. Zaista će munafici biti u najdonjim slovima džahennama u najdonjim, najdonjim slojima, jer oni u duši svojim srcem mrze islam i žele muslimanima zlo i žele da stradaju i žele da propadnu, da izgube i da budu poniženi, da budu poniženi na dunjalu. Sljedeća pouka jeste da uslov za suprostavljanje neprijatelju nije brojnost, kako smo spominjali, niti snaga. Dovoljno je da mumin da mu'mini pripreme snage koliko mogu da se pouzdaju Allaha dželle im Allah dati dati pobjedu. Kaže Abdullah ibn Ravaha, vallahi, nismo pobjeđivali neprijatelja brojem i tehnikom, već ovom vjerom koju nas je počastio Allah. Čelešan. Nismo pobjeđivali, nismo pobjeđivali neprijatelja snagom niti brojem niti tehnikom, već ovom vjerom koju nas je Allah Đelešanu počastio. Sljedeća pouka jeste, braćo, da istina mora imati snagu koja će i čuvati. Istina, dakle, ova vjera ova risala poslanika sallallahu mora imati snagu koja će je zaštititi. To je poslanik sallallahu pokazao na Tebuku kada je mobilizirao toliki broj vojnika i ponosno stao na čelo te vojske sa isukanim sabljama da idu i da štite, da brane, da brane din, da brane tevhid i da pozivaju, da pozivaju druge, druge u tevhid. Mi smo vidjeli kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao u Mekki kad nema snage ne, niko se, slabo se ko odazivao. I ne samo to, nego su gledali da što više ponize muslimane. Međutim, kada je poslanik sa veselem pobjedonosno ušao u Meku, onda su prihvatili. Kada je nosio, kako kaže mi, temi je el Kur'anu jehdi wa sejfu jahmi, Kur'an upućuje, a sablja čuva, kada je nosio Kur'an u jednoj, a sablju u drugoj ruci, onda su ovi pristali, ako ne islam, onda volim islamsku vlast. Ako neće da, da prihvate s, jek, s jekinom islam da budu muslimani, onda moraju se povinovati islamskoj vlasti. Sljedeća pouka jeste da nevjernici nikada neće prestati s borbom protiv islama i oni stalno skupljaju snagu i sredstva i okupljaju svoje istomišljenike i smišljaju spletke i prave planove kako da utrnu Allahovo svjetlo. A ovo je, u skladu s onim što smo spomenuli, kako su munafici pokušali da ubiju, da ubiju poslanika sallallahu alaihi ve sellem i kako su uvukli u te redove i prišli blizu poslaniku sa veselem, ne bili, ne bili ga ubili, ne bili ostvarili svoj san. E, dalje, jedna od pouka jeste da istinska akida u srcima je jača i vrijednija od hiljadu ili milion sablji. I nikada se ummet nije udaljio od akide i od Allahove vjere i prihvatio nešto drugo, prihvatio neku drugu ideju, bilo ka, ma kakva ta ideja bila, a da je uspio i da nije da nije bio da nije bio da nije bio ponižen. Dakle to su te pouke koje smo želi spomenuti vezano za bitku na Tebuku. Molim Allaha dželešanu da se koristimo od ovoga i da nam ove stvari, ove pouke, inshallah povećaju iman i da ovo nađemo na vagi naših dobrih djela na sudnjem danu i da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Amin. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika.